Thank you. Kaixo. Bueno, bai, bai, ez dira tren pero <laughs> Bueno, gaurra bixu bat egingo dugu, ilargi ez dago gurekin. Mm. Kotxe batek arrapatu zion. Ez ez, broma dela. Ez, eh, dago lagun batekin, pues, no, no son. Yes. Bueno, berdin du, dago. Vas a ir a Pues bueno. ¿Eh? Horria, herri urratxe dago ta, eh, pues bueno. Ay, qué poco fundamental. Eh? Zer? Zer den, herri urratx. Zer da, ah. esian? eh, nire esplikatu jaten agaitik da, eh, esko ikastola ez, iparraldeko ikastolek egiten duten, esto, eh, bon, pues euskera bultzatzeko, tola. Mm -hmm. ez? Ta diru ateratzeko. Hala. <laughs> Bueno, gau de nantzar. Gau rekitan eh. eri diguzute bakarrikan, así que pelmas. <laughs> Eta ez daukago ezer prestatuta, orduan, pues, improvisatuko dugu. Bai. bueno, zer ekin estenga? Pues ez bitz, ala una. Bela, la txiste batzuk emena estenga txistekin. Bai. Vale, Pablo, jarri bestia. Eh. eh? Ke? Bai, gaur, pues no sé. Se izango dugu? Bida. Ah, bai, bueno. Bueno, baina hori bukaina izango. Gipuzkoako txapeldunak, hemen. Ja, bueno, hori izan genuen. Bai. Bai, hori izan dugu, hori izan genuen lehen Erratxe erratxa joan, irazi genuela. Ah. Baina ez, e, bueno, dakiguna da, bi aste barru daukagula bai. partida euskadikoa. Gazteizen. Ja, gainen justu irutzen ze gazteizekoak jolastea. Ba. Zer, zergaitik gazteizeko, osea, arabako bakarrak ah, claro, dira ya. gazteizekoak. E, gazte ditan da. Eta zute gipuzkoako ligan. da. Eta galtzen maute berdin, edo irabazen maute berdin du. Zer, klaro, galtzen maute dia arabako ekipo bakarra. Eta orduan jolartzen dute araba bezala. Eta irabazen maute gipuzkoakoa jolartzen dute gipuzkoako bezala. Gipuzkoa eta araba bezala. No, bai. Ja, potes marrudas. Eta, pues, hori, ez dela. justu. Hmm. Zeba, bai do bai berdin du, ze urte tokatu beraiek beti egongo dira. Oia, ez que a ber, gauza ere ez daula ekipurik, baina, jo, nire ustez, ba, liga batean jolazten badute, bai. zailkatzeko horretara, eta non zike, pos, nire ustez, liga hoi ez baute irabazten, ba, ez li, bueno, ez luketela jolaztu beharko, ustez. Ba, nire ustez ez da. Hmm. Da den bezala. Bai. Hmm. Eta... Bueno. Eh, este xaun... Pues ese no xo ez txuchezago. Eh... Ahí. Vale, ese, es verdad, hmm, Vale. Chiste que bueno, pues... Ez daukagu hau oh, esateko. Esango, ditugua ditugu abestiak, esango dugu zernak dira, esango ditugu txisteak, eta hola, ez daukagu hau hmm. asko Eh? Ze? <laughs> ...y tú Dituzu zu Bueno, ni mira si tú te está. Bueno, no es en una calle de falces. Eh, padre, que quiero un sombrero, padre, que quiero sombrero, padre, que quiero un sombrero. Y le dice el padre, te voy a rear un guantazo que te voy a romper la cabeza. Claro, para no comprarme el sombrero. <laughs> bueno, te ha... eh, oida, Eh... Capitán... Vienen 100 barcos. Una flota. No, no, todas. No, no, no. Ah. Eh, quiero este bat. En em, una entrevista de trabajo es... Pa, oye, y nivel de inglés alto. Y vale, ¿cómo se dice la siguiente semana? Eh, colacao. No, no, no, perdón, perdón, perdón. Nesquik. ¿Nada? Nesquik. Neswick, Nesquik. Ah, ya. Mm, ya. Quiero <laughs> este bat. Eh, oiga, señor. Eh, bueno, ...hospital... Oiga, señor. Eh, ¿Cómo sabemos para pasar al paciente y todo? Eh, van nombrando. Sí, sí. Buen actor. Pero que cómo. Van nombrando. Bueno, Magnum o Laco Anseco, y se eh, va... da mm, El Padrino. Ba, ba bere eh. aktorea. Ah, hmm. vale. Bate bat gehiago? Ba, biatzen bako. Vale, o... pues biatzen duzu bitartean. Nik itzein goet. Bole. Con la soledad. vale. Bueno, pues... Ah, bueno, esango El... Noiz da lo de las letras galegas? Amazazpi? Vale. Bo, pues da bixat Txe, ah, bai, bai, klaro, klaro. Da bisatzeko, e, eh, larun bat honetan, amazazpi, da galiziko, bueno, letras galegasen eguna, ez? Da, pues, e, bueno, pues hori. E, eta ze suponitza egiten dela? Bo, no se, ni bakarik esan jate dela, eta jazta. Zakit, informatzen eizenan ja bisatuko izuet. Eh? Eta, hola, gero baita ere, eh, bueno, pues... Eh? Zer? Ah, no se, mera, eske, dago hain kristoni xiltasuna, eta nabaitzen dut bat norbait zerbait esaten, eta pues, jelitzen zait. Dago la norbait itzegiten. egiten. Ta, hori da. E, bueno, abixatzeko baita, rugbi astea dagola... la e, bia, ez, hiru aste barru uste dut. Hiru bai, hiru aste barru. Eta bilatzen direla e, horeretako e, jolastu zuten jendeak, e, berdin e, makumak eta izonak, e, mila be, zo, behatzire undalero gita bosta eta bi mila urtan jolastu zutenak, e, e, bueno, egiteko, como, eh irugarren denbora potente bat, hola, eta gozer matemateko ustetzela. Eta gero, bueno, zurrela, igual jartzeta besti bat, bai ez? Bai, da esi. Ze? Krikri, krikri, krikri, krikri, krikri, pa, Krikri, <laughs> krikri ah, e, nabetze jarrez dagoela, eh? <laughs> Vale, letra galega. Eh? Vale, jarriko eta besti bat, vale?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 Vila de Igrexa Igrexa é o lugar de nacemento eh, de Rosa e Dolfina. Eh, naceron na segunda década do século XX eh, as dúas viviron aquí a súa mocedade, desenvolveronse aquí como cantareiras, que non era algo central na súa vida, pero sí que era unha parte importante eh, eh, recoñecida pola veciñanza de Cerceda e dos arredores. Eh, elas aprenderon a cantar e a bailar da súa nai e da súa boa. Eh, Adolfina, que dicir que era tía de, de Rosa. Eh, desenvolveron esa actividade mm, nas, nos traballos comunais, nas, nas fías, nas segas, neses traballos onde se xuntaba moita xente, e rematado o traballo, e, despois de tomar a merenda ou a cea, pois alguén sacaba unha pandeireta ou, ou se poñía a tocar con calquero obxeto que fixese ruido, un sacho, un prato, e facíase unha festa, unha fuliada, como lle chamaban aquí, na que a xente tocaba, cantaba, bailaba. Entrai ao baile morena, entrai ao baile salada, entrai ao baile morena e a facela foliada. E vai de rondiña, e vai de ronda, e vai de rondiña a noite toda a noite toda, a noite toda. E vai de rondiña, e vai de ronda. Hoxe, Alex Leti Maseu imos de recollida. Tides nos acompañar a ver como recollemos. O primeiro é preparar os apetrechos. Cámara. Grabadora. Bueno. Hemen daukat e, informazioa eta hemen jarri du Pablok bideo bat, bueno, hemen entzuteko, e, dela aurtengoarena, e, eh, dela, pues, bueno, duela egun urte gutxi gora bera, ez? Bueno, duela asko, e, Rosalia Castro kaliziko idazle bat, pues, publikatu zuen liburu bat, zela, kantares gallegos, eta pues, urtero egiten da egun nortan, e, bueno, maiatzak amazazpi, e, como homenaje bat, eta da jaia, eta, bueno, pues beti e, como saritzen da idazle bateri edo horrela, eta, pues hori, eta urtengoa dia dantzari batzuk, o, ora, bueno, e, nola esango zen hori euskera, e, eh? pa, pandero joleak, o, bai, bueno, uste du lertzen zitela. Eta, pues hori, eta hemen jarri du entzuteko, a ber, galego ez bakizute, pues, igual, pixka zaila da ulertzeko. Pero bueno, ni uste zerbet aldela ulertu. Tentzuteko, zeba, bueno, ez dauk algoz eskoitz egiteko, tek itxistara da bilatzen. Así que, pues bueno. Bai, bueno, nik bat aurkitu, et? Bai, pero bueno, uste gu bukatzea eta ero... Eh, Zer? E, e, e, vale, bueno, pues orduan esan. Se encuentran dos chinos, Pues el, otro li, pues el otro día me compré un coche. Ah, sí, sí, Mila, es ese de ahí. ¿Y qué marca es? un alfa. Lomeo, lomea si te pego una hostia. en una comisaría de México de México todos los policías están riendo sin parar. Llega el jefe de policía muy enfadado y dice, me he enterado que todavía no se ha destruido el alijo de marihuana. ¿Por qué no se ha quemado el alijo? La estamos quemando poco a poco, jeje. <laughs> Eh, horrekin imatia zuk esan zen una Dinamarca, no, nun zen? Eh, bai, eh, ez, eh, Europa iparaldean, eh, batean, bon, aurkitz nuten ean, eh, polizie ekola, marihuanak ino erretz, no, eta nola, hartu itin dute. Eta, ba, 2008 irutik notatu dutela, igopen tasa bat marihuana. E, pues, gauza da, 2000 hogeita irutik hartu, e, hartu ituztela hogei tonela da marihuana. Eta inituztela blokeak. Eta bloke hoiekin herri erdian, e, pues, egin dutela, pues, e, e, amontonatu, bat gainean jarri bestea, eta idatzi dute herriko izena. Eta gauza herri dituztela. Orduan, egon da e, bost egunez herrian, herri osoan e, eh, marihuanakea kaletik. Ta hori. Hor, zu juten kaletik. Ah. <laughs> bueno, hori zuten baza eh, duen bat, bestela emajatu aur bat hor. <coughs> Bola guztia. Zain, nizluka. Ah, bueno, gero guatunez txiste bat, zela. Eh, Para los chinos, el abril es el em, mes que más rápido se le pasa. Se les pasa. Ah, sí, ¿por qué? Porque se les pasa en un abril y cerral de ojos. <laughs> No le ¿Eh? Bueno. Eh... Claro, bueno, ni chiste, jarretzen, eh, o sea, bilatzen jarretzen. Bai. Eh... Ah, que ya tengo ya falta sirela. Ai, ez que benitu nor kordeta, baina, bueno, oza, ez, oza, ez duan norbait guretako ajutea horra, baina ez, ustia, nien berotza da dinei eh? <laughs> Eh, hala eta, pues, bueno, eh, bueno, mira, kontatuko ega bat, eh, no, bueno, hola, eh, egon ezena begiratzen, eh, a ver, azteko, eh, gaztañoko jaiak egongo dira ...eh... amairu, amalauta Vale. Hemen <laughs> este Una familia de Nueva York se compra un rancho en el oeste y se dedican a la cría de ganado. Un amigo les visita. Oye, ¿cómo habéis llamado al rancho? El marido responde, joder, pues eso fue toda una historia. Yo le quería llamar Rancho el Camino. Igual que herbar al que íbamos en la universidad. Mi esposa lo quería llamar el Rancho del Sol Naciente. Nuestro hijo lo quería llamar Rancho Toritos. Nuestra hija lo quería bautizar como el rancho donde Barbie tiene su casita. Y a mi suegra le hacía tanta ilusión que se llamase Rancho Smith en California. ¿Y qué hicisteis? Decidimos llamarle el Rancho de los Smith en el camino de California, donde los toritos ven el sol nacer desde la casita de Barbie. Pues qué bien, oye, ¿y dónde está el ganado? Ya no tenemos, <laughs> todos los animales se murieron poco después de marcarlos. ¿Cómo que de marcarlos? Baisena, jartzean. <laughs> Ah, ah, ah <laughs> Ay, ah, papá. Hostia puta. Ay, bueno, ese nuena. Eh, bueno, castaño con bat entzuten badu hau, e, pues nebadu buru handi ateatzeko, e, pues behar ditutela, behar ditutela urten jendea buru handi ze izaten tolatzen, eta hemen dago eki, pues ateratzen zera, pero urten ez dela aterako, tola, pues tola, pues behar bada, abisatzeko. Eta gero baita, e, bueno, hau da, ne, ba, espertu alda jendea, pero bueno, ez daukaten ez ezerro behago egiteko, Ta jaque nire familia gehienak kaspertuta <laughs> den hau entzuteaz, eh? <laughs> Eh, pues esango dut, Hola, pues eh, bueno, eh, tengo esto titen. De la eh tan evado Wow, pues ideak. Eh, de la. <laughs> ¿Vai? Eh, importa si su contacto. Vale, bai, bai, bai, ni gaukatola Eh, un niño americano en el salón de su casa jugando con un tren. ¡Uh! ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! Cuando el tren llega a la parada, todos los hijos de puta que quieran subir, que suban. Y todos los hijos de puta que quieran bajar, que bajen. La madre que le escucha desde la cocina le dice al niño: Tom, a tu cuarto. Y una hora sin salir castigado. A ver si no eres tan mal hablado. Cuando pasa la hora, la madre va en busca del niño y le deja salir de la habitación con la condición de que hable bien. El niño va al salón y sigue jugando con el tren. Uh, chaca, chaca, chaca, chaca. Todos los que quieran subir, que suban. Todos los que quieran bajar, que bajen. Y todos los que se quieran quejar por la hora de retraso, que vayan y se quejen en la bruja que está en la cocina. <laughs> Tú, eh, ahorra, se piensa en las venganzas, ¿eh? <laughs> Porque vale, ya no he puta, pero a ver, este, a la, eh, quejaros a la brujor. Dos turistas se disponen a cruzar el lago Tiberiades y preguntan al barquero, oiga, ¿qué cuesta, cruz ¿qué cuesta cruzar en barca? 50 euros. Qué caro, ¿no? Sí, pero tenga usted en cuenta que aquí, vino que aquí vino Jesucristo y cruzó el lago andando por encima del agua. No me extraña, con estos precios... <laughs> Ahí se van a abrir. No nada. Bueno. Eh, bueno. Eh, esa, bueno, esa hueca osa bat, beste bat de la eh, historia chiquitxo bat. Es, es, es, es. Vale. Eh, ga, eh, Galiziko eh, osa batzun bizilagun de, hola, pues, de farregarria de la tabrengado de la chistea que seten. Pues, bueno, nada e, zela, joaten zen mendira, bale? Eiztaria da, bale? Eta no, bues, joan zen mendira, eta ez un ezerre izatu. Eta voltatzen zegonean, e, eh, ikusizun bat batean, azeri baten zuloa, bale? Bere, bueno, bere biziden zuloarena. Eta anturatu zen eh, bere txan, pues, bueno, duela azkeneko gauetan azeri egon zen jaten e, esto, oioak itola. Tordun esan zuen, hemen dago, jele, jele boia dar. Ta orduan jaitxe zen etxera korrika, hartu zuen pala batzuk, e, bueno, pues, atxur batzuk etola, tigo zen mendira berri do. E, zulatzeko eta hartzeko azeria. Eta hasi zen zulatzen, zulatzen, zulatzen, zulatzen, zulatzen, zulatzen, pasa zitun, pues jo ordu bat, bi ordu, ordu erdi ezak izan baden bora. Asko zulatu, zulatu, zulatu, zulatu, zulatu, zulatu. Eta gotan entzun zuen, a ber, egon da toke bat pixkat esageratuta, etxun bukatzetela, eh? Bai, bai. Esageratuta. Ordu bat bat entzun zuen, ja, ja, ja, Buelte eman zen, dezun lan egiten jarri duzunara, berriro, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, eman zen, azeria, bere atzean, han far eta far eta far eta far eta far egiten, eta bera helitu zen, como, eh, ze, ze pasa hemen, klaro. Azeri bat, bere etxean, ditu sarrera bat baino gehiago, orduan. Nebaztu da azeria rapatu, inbarazuna, bilatu sarrera guztiak, tapatu denak, batezik, eta horra zulatzen eta berai ezin zuen beste alde batetikan zergatikan pertsonenek ezekin zela horrela. Orduan, jarri zen beratzen, hasi zen farra eta farra eta farra zeria, buelte eman zenan pertsona eta ikusizunan azeria hor zegola, joan zen azeriaren bila, eta seria joan zen korrika, eta esan zion, uste horrela zela, Eh, nesta kamioi batekin joan ez dia zuarrapatuko edo horrelako zerbait. Tola. bueno, ba, Negoatzen txikitan farpia ematen zirela. Lo txisteren Eh, vaya, men... A ver... Oiga, dos franceses ancianos hablando. Oye, Pierre, quisiera que me aconsejara sobre un tema. Bueno, cuéntame, es que durante la guerra escondía a un judío que querían fusilar. Pero eso está muy bien, es que le cobraba por la cama y la comida. Bueno, al fin y al cabo valía más su vida, aunque un poco chantajista si eres, pero no veo ningún problema. Bueno, es que todavía no le he dicho que ha acabado la guerra. <laughs> Bueno, a ver. Es que anda un judío, no, no sé, ¿no? Hondo por pagar. Ya si lo merece. Aunque Ori. Eh, ¿Judío? Vale. Son los israelitas, ¿no? Vale, pero bueno. ¿Qué? Vale, vale, vale. Ya, ya. Judío a que este go. Le gusta tan que día, ¿no? Zait, Alemanian hil nahi zituzten. E, orain Palestinan, e, gaizki erortzen Palestinako ari diren langoak. E, gero ezakitre beste bi lekutan edo zeuden eta ere bot azituzten lekutatik an, menuda historieta. Uf. Eta da. Jartzeko abestiren bat, igual, ez? Zaten, ni ez daukat ez esateko, ni gaur retorri naiz, zetortza etikan esateko, baina ni daukat buru guztia hutsa, Eki? Ze? Jartze eta bestire bat. Ah, baina, bazu. Vale, pues Pablo, jarri abesti bat, vale? Ze, nik ez daukat idarikan. E, eh, jarri... A de... Terbutalina taldea abestia Compostela, ez? O amorte? Zein da? Compostela? Vale, Compostela. Bueno, Moa, hemen beste txiste bat hartu eh, aurkituet. Eh, control de alcoholemia en una carretera, el guardia dice, ¿me da su permiso de conducir? Y le dice el borracho, por supuesto, señor agente, conduzca, conduzca. <laughs> da hori ingotizu eh, bideo eh, bat, eso, txiste bat edo, lo de eh, dizute, polizia gelitzen dizu, mm. control de alcoholemia, esitzen dizu, papeles. tijeras, ba, joaten zinen, bueno, em, eh, Sí, antes un policía me ha dicho eh, papeles y yo le he dicho tijeras y me he ido y me ha perseguido por 45 minutos. Yo creo que quiere la revancha. <laughs> Vea Oren, se... O eh, bueno, jocucho hola, dela, eh, Jarko ditut bi jokun nire gustatzen zaizkitenak, bale? Esango dut, nola pixkarko ditikan jolasten diren, eta zuk esango zu, zuk bietatikan zein nahiago dezun, eta nik esango dut nik zein nahiago duten. Eta entzuten denak ere aldu pentsatu, berak zer nahiago duen. Eta, orduan, biak e, nahi badegu berdina, e, pues, irabaztu eta beste eliminatzegu, jartzez beste joko baten aurka. Bestela? Ze? Bueno, a ver, mira, ni que sea. A ver, así a ti casi, así. Este dut bijoku, ¿vale? Bai. Ema Chango itu den lenengo biak. Bai. Eh, el señor de los anillos, bueno, My del Hearts Strategy Battle Game. Bai, My del Heart SBG. Vale. Eh, contra dragones y mazmorras, ¿vale? Bai. Orduan, nik esplikatu explicate pizkita bat jendeak jakiteko, zer bai. diren. Gainetikan bi jokuak. Gero zutanik erabakiko dugu zein nahiago dugun, ¿vale? Gero mm. jendeak nebadure bai. Entzute, entzuleak erabaki, eraldut erabaki. Ba. Eta orduan, e, biok nahi badegu berdina, hori gelditzen da beste joko bat jartzen dugu. Ah, bale, bale, bale. Eta beste eliminatzea. Bale, bale. Eta, e, norbaitek nahi badu deitu, esateko berak zein nahiago dun, aldu deitu. Ta biok desberdina nahiago badegu. Horregatik, ah, norbaitek nahi badu deitu, uste claro, dugu, bai. deitza jendeak zerretik bigera. Ego, ja, iru izango baginake, pues, Hola. Ya toma, iruak berdin erabakitzen dute. Pues hartu nu, hori irabazte gute ya está. Vale, pues esango telefona, behatzi lau iru, bos bizazpi, lau zero zazpi, eta esango ditut Lehenengoa da, Eh, My Hearth Health Strategy Battle Game, da dale del señor de los anillos, e, esplikatu genula ja de dela pixka bat, pues, básicamente, borroka bat da, da bai, batallita bat. Wargame. Bai, e, diela, e, bi aurkari, bat bestan aurka jolasten, ejertzito batekin seiko dadoak botatzen, e, miniatureak jo, ekin jolasten, eta e, pulgadezko metroekin mugitzen. borrokatzen, mugitzen horia. Azkenan jokoan pos, dituzu etxetxoak, estenografia, politatola, miniatura batzuk, nire asko gustatzen zezkitela, hmm. del senyor del senyor, nire bai, asko gustatzen zezkitela. Oso guapo, gaina dituzu pintatu, montatu... Bai. Me... Bai. Pense... A ver, prezioa da tembloros. Eh? Hmm. ni karterita gutzin un lengo urtean eroste, uff, zeo esaten, xian, mesedez, gehiago ez. Eta, vale, hola, eta seiko da dekin. Eta besta da, dragonen simazmorras, nire ere asko gustatzen zetela, dela rol joku bat. vale, e, da munduko famatuena. Esatutena gaita. Mo, lehenengoa izan zen, bai. ez? E, bueno, ez zen lehenengo rol joku izan asmatzen. izan zen lehenengo hmm. rol jokua egitaratzen. Oficiala. Hori da. Oficiala, bai. E, vale. Hemen daukaguna da, iru liburu e, ikasteko jolasten, vale? Bestean daukagu irure eundapiko, oza, laro gehi horriko en el señor los anillos o, liburu bat, araudia eta gero, bueno, perfilak aparte. Bueno, iru liburu ere dia, iru Bai, bueno, ez, baina bestean, arauak jolasteko daukazu bat en el señor de los anillos eta dituzu hiru yeah, aparte es be, beste hiru hoe gabe eh, sin de su jolastu bai bat ukitzekin bai en bede denak al su jolastu bate ukitzekin bueno eh, pues bi ora bi, bi minimo ber dituzu baina eh, bat Mo, mo bila bat dakazu esan Bueno, a ver, bai, telefono haukitzen bat zuzitzen behar liburubikan. Eri da. Bueno, bai, zegoen nik manuala ez dute traduzitu. Bueno, vale. Bai, baina da zuki telefonan. Ni da Bueno, eh Pablo telefonan badago. Ah, bai, bai, bai. Eh, bueno, ten cambio de dragones jokalari mazmorras, Eh, jokalaren liburarekin nahiko daukazu. Baina, izaten bazeran, eh, DM de la Dungeon Narratza Master, ya. ya, hor barretu zu Eta hori prezioz jode. Baina, ni doka ezakize suerte daukaten, zebalen gurtan hasi nintzen jolazten al señor Rolosanillos, erosten hasi nintzen gauzak, liburuak eta guzti. Mo, nahi ere berdina pasu ditzen. Be, baina justu buk, e, e, urte bukeran aldatzen dute dizu, ez toren berri erosi liburuak. Eta... No, nik ez zintzun, no ja, baina ni bai. Eta enka, aurten, hasi nahi zerosten, dragonesi mazmorras, justo erosin nun urte bezetaz li, engaitikan liburu bat, zela jokalarena, hmm? eta justu astontan konturatu ez berriatera dutela. Claro. <laughs> Ya. Yeah. Suerte. Bueno, eh, a lo que voy. Dragones y mazmorras jolas tenda. Eh, jokal daude. Jokal dariak y el DM. Dan yo master narratza ya. Rol <clears throat> joko bat. Doa. Eh, DM o bueno, narratza ya. Ese tendula zerbait. Eta jokal dariak. Eh, pues, en gote... Eh, Reaccionatu, como hemos hecho un DM, vale, bueno, narratzea, eso tendu. Dale, bai, ni jokalari. Dale, bai, vale, eso ikusten duzuko bazulo bat, iun iluna, eta bat batean xagusarrak ateratzen dira. Eta ekik esaten dugu, bale, pues... Disparatzen iten diet. Hori da, bale, pues, eta nik esaten dugu. Ba, orduan dago, armaren papera, zenbat, abez, eh, armetan disparatzeko eta ber, eh, Eh, jotzen diozun, bada, hogeiko dado bat, gehi ezak izerren borruza. Gehi darra, gehi ezak Hori da, eta orduan, pues, e, egiten maezu, bagero, e, eh, zagin, lauko sortzi mm, arpeiko dadoa, botatzen zu, eta ateratzen dena, egiten hori da, zauriko puru, egiten dizkiozuna, e, aurkariari, eta orduan, klaro. Aherazuk aldizkiozu di, in, e, eh, bueno, ba, itzen zehizkio, nola, puntos de... De golpe. Oia, puntos de golpe kendu zure lagunari. Ba, bai. gauza da, pues, ez ah, egizu da ondo etortzen. Ta, A batzuk, iltzen zehanean, berpisteko maian. Bai, basikamente bai. doa... De, sola. Sortea, sortzea. So, eh, zola, sortzen aventura bat. Bai. Em, bale, ditu biak. Zuk zein erabakiko zenuke? Miniatura ki? Begiazan o... deide. Dragones y mazmorras. Dragones y mazmorras. Bai. bai. Ostia, ni ez dakit, eh? Zer, ni miniatura kasko usten zezkit eta el señor de los anillos. Osa, ja, es que claro. Osa, ni gauza... Ni miniatura kasko usten zezkit, ma... Es que ni gauza, señor... A ver, egia deidek daukala miniatura, ka? Eh? Baitu miniatura. Eh, ni... Ege gauza... Eh, Señor de los Anillos gehiago gustan zait que dragones y mazmorras. Baina, jolasteko momentuan, igual nahiago at jolastua dragones y mazmorras, obeto ge telako igual gehiago que jolasten al Señor yeah, de los Anillos. Zer bai. el Señor de los Anillos da denbora guztan borroka bat beste baten atzerik. Dezberdinak dira, dezberdinak aldi izan, bai, baina, eh, dragones y mazmorrasen dituzan. Gero ere kontua da, claro, guge irulagun jolasten gana. Bai. normalean. Bai, bai. Eta ordan, klaro, iruen artean jolastea denbora guztian, ia denbora guztian erabiltzen ditugunean ejertzito berdinak. Eta figura berdinak. Hori da, espertzen du pixka. A ber, nik ere jolastet beste batekin. Bai, Aztazken batzuta, nola, en plan, de hilabetan behin, horrela. Horregatik, pues, nik egia esan torneotan, Esko zu baitu pasatzen dut, ba, da jende berria ezagutu, ejertzito berriak, jolastu komodu berri bat. Da, esmaugoena bezala. Yeah. E, kriston eren suge bat, bosteunda berrogei euro balio ditula. Bai. Eta e, eh, Bilbo egon ginen torno batean, lehengo urtean, abenduan esa, e, eh, bat bai, eraman zuen, bale? Eta mm. e, izan zen justo. Erosi zuen torno hortara joateko, bakarkan hortarako, eta margotu zuen egun bat lehenago, bale? Bilbora joan zen ezakit, ez, ez, ez, ez, ez un beak eh, margotu, eh? Bai. Galetu nion beak izan zien ez, ez. Boiz, neri esan zion, ez, barkatu, Martinen eh, aitari, esan zion baietz. Mm, Ja, nei Ah, ez barkatu! Ez, eh, berak ez du margotu, ez barkatu, nastunez besteakin. Mo, erosizun, mm. juta korrela. Bai, Antonio e, eh, koakin, no Es Ez, beste batekin, ke beste bat erosizune bai miniatura bat, bai. eramateko torno hortara, eta egon zen margotzen miniatura hori, goizeko seiak arte. Margotzen goizeko seitan, eta gero aterazen igual etxetikan joteko tornora goizeko zazpitan edorrela Joder, ba. Osa, Ja, lehenengo, nire lehenengo partida, bai? eh, tipuak gaueko irutan jartzen resinazko impresora, eukitzeko miniatura, eta torneoa baino lehen, bere eh, miniatura batzuk, ia ejertzito guztia utzin zioten. Eta, ah, bai. bereak usteet bakarrik ziela bi miniatura. Eta torneengo, torneoa baino lehenago, taberna batean, bi hoiek margotzen. <laughs> Ah, bai, ia, gozaltzen zu bitartan edo, bai, eh? Bi pinturak imakarrik ez gehiagia da, e, tipuak, bueno, badago pintura mota bat, e, bueno, ni, e, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, en ez, eh? bai, deide, deide. ez, orduan, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Joku bat. Ezagit. Vale, pues hartzen ez. Eze, luarre, kero bai, mazena. Vale, kop. Vale, kop da, e, joku, frantxez bat uste dut? Ez ez, beharia brasi... Bueno, ba. Izen bintza frantxez ez dago. E, guri erako, dutenak jolasten dago portugesez. Bai. Vale. <laughs> E, Gaya, Max Mix. <laughs> vale, joku hau da, gezurrak esata eta e, hiltzea zure aurkakoa. Karta, e, kartekin. Kartekin, vale? E, gezurtekin ona izaten bazera, da zure jokua. Bai. Bueno, etere gustatzen bat zuzu ba, Hori da, ba, dago adiez, eh, kapitan, embajador, kondesa... Eh, asesino. Hori asesino, duke. duke, ta, pues, bakoitzak egiten ditu gauza batzu, pues, ebiz, erdian dago tiru montoi bat, eta dukeak alditu hiru txampon hartu. Kapitainak alditu bilapurtu. lapurtu. Beste aurkakoari. aldu hiltzaileak alditu. Pues, hiltzaileak hiru txampon gastatzen baditu, eh, du norbait. norbait. gero embajadoreak aldu erdien dago pues, karta amazu bat, eta daude pues, karta berdinak, mea, bueno, orduan, zu dituzu bi karta, eta bai. orduan hartzeitu zu hortik beste bi karta, eta bi karta horietatik zuretara bakarrik aldezu bat aldatu, eta beste biak uste dituzu montoia. Bai. oida, eta akzio bat egiten desu pues esatezu, nina ez, eh, Dukea eta hartzen ditu tiru txampon eta gero aldezu blokeatu, pues, abidez kapitainak aldu blokeatu norbait eri edo berari bi txampon lapurtzea eh, eta enbejadorea berdin dukeak, bueno Bai, hola, basikamente bai. gezurrak egote esaten bestei eta dibez esaten dut marratu Bale, niz hiltzaia eta orden dut iru txampon ekiri bat hiltzeko bai. eta ekika esaten du Bale, pues eh, hiltzen e, zait edo E, ah, eh, la kondesa... Zalantzan jarri. Oia, e, e, naiz la kondesa eta gelitzat, edo aldo esan pues zalantz... Ah, zalantzan jartzen dut. Oia, oh, jar, zalantzan jartzen dut. Eta e, karta hori ez badaka, ba, erakusten du karta bat, eta karta hori hilda dago. Oia, oh, oh, Eta hiltzaia bada... Ba, Bestari bi hiltzen zezkio. E, e, eh, altxa, e, du hiltzaiaren karta, eta nola zalantzan jarri duen, baina egia zen eh, bestiai pues, iltzen zaio berak hasieran hilko ziona, eta zalantzan jartzeagatik eta egia izateagatik hilko zaiona. Eta orduan jokalaria guztiz hiltzen da. eta bai. orduan pues, batzudan gezurrak esaten naizte beste batek, eta zu dudakeuki egia den edo ez, aldezu harri zalantza daukazula edo nahiago gozu igualke helde. Hmm. Vale. Ni uste bak zinekin galtzen ezen. Buf, eske... Bueno, bai, bai, bai, bai. Zu? Zu, deide. Deide. Bai. Vale. Ba, bai. mm, ez da zen ratxe, eh? Ja. Bale, jarriko etonen... Venga, misterio. Ja. Joku bat, de... Eh, pues, gutxo era, bai, mila behat da laro, eh, ingurukoa. Kluedo, berdina. Ez da berdina. Ba, oso antzeko. Oso antzeko. Iaia berdina. Bai, baina, basicamente, azarra, eta, eh, pues, adibidez, kluedon... Jolaztea, eh, da gola. Eh asesinato bat, bale, eriotza bat? Ba ez, e, asesinato, euskaraz? Ba bai, bai e, eh, ilketa bat. Ilketa bat, ez. Eh, eski bazakan zakanitz bat. Bo, jarreko ilketa bitarta. E, eh, bueno, bai, bai, bai. Ilketa bat, eta e, kule don adibes da beti berdina, eta erabak esmatu hartzu, zein izan den, zerre armakin izan den, eta nun izan den, misterion asmatu behar duzu. Zein, zein den biktima badakite. bueno, kluedon, misterion asmatu garritzen da, zein den biktima, nun izan den, eta zein izan den, klaro. E, kluedo da, en plan, gaur egunenko gauzantzeko ekin. Bai. Misterio da, en plan, plan... de pe, películas de terror. Da, bai. en plan, e, una mansión... Mr. Hyde... Eta daukazu, el asesinoak dira, en plan, el Mr. Hyde, Frankenstein, Fantasma, Momia, bai. Conde Drácula... Eta... Eta da gaztelu bat. Hori da, gaztelu bat. Eta biktimak dia... Kondesa, du, konde, Dai. amadeia, bestola. Dai. Eta, pues, lekuak diren plan, e, vestibulo, comedor... Hmm. Salón de baile. Bai, alcoba. Cocina. E, no kotxeras. Bai, bai. Bai, hola. Eta, pues, hori, eta zaz dado bat, seikoa botatzen edo bi. Hmm eta abantzatzen hori abantzatzen eta, eta zel detektibe kartak bituzu bai. jarriteko bai, bai. Ba, gustatzen bai. asko misterioena kartak ez dela kuledo bezala karta normalak dela tumba baten formakoak hmm. tola ni bakitzen ekin galtzen ezen zu nire bai. dei denik bai nire. bai Bale Bideo jokuak aldia sartu, bai, jarri, bai, jarri, ah. jokuak. Eh, pues ez dakiz zu una gazu bas mm. jarri. Eh, jarri zu bio eh, ojo zuko bete Fortnite. Fortnite, Fortnite, vale. Vale. Bi ojo da ki Bai, eh, explica zuko beto. Ba, eh, claro, daude modu desberdinak. Bueno, eh, basikoa da Battle Royale de la su su erortzensea eh irla batean, vale? Eta ba jumartzea armak lortzen, eta jokalaria junt. normalan egoten dira jokalariak gehi eta egun tartean. Bestia puta. Bai. <laughs> Ta, pues, abi, mm, ta azken agalditzen dena, irabazten du. Ja, ez gira dago el ojo de la tormenta, de la... Eh, pues, eh, ez da, tormenta ez da... Mm, plan, kampo moratu bat, juten dela izten, borobil bat, eta hor sartzen mazea, e, de dela tormenta, ba, jutun zean, mina jasotzen. Hilarte. Eta da gehien biziruten da? Ez da, pos, azkena gelditzen dena, egon jokarari edo laro gehi jokalari horietatik, e, ia zen. Vale. Victoria Magistral, ditzen zaio. Eta, hm. zuen ez begelitu zera irabazlea denetatik. Bai, bai. Ose, izan behar dugu kristona. Plan, zo, eh, egu laro gehi egun artean jolazten nola, eta yeah. baina, pum, irabazitezu. Baina, horz bai. right. denbora guztan zua zan metraia eskopetak, eto ala disparatzen, no, eh? Mo, segun, e, a bez, eh, temporada honetan da Star Warseko temporada bat, eta daude espatza laserra, egin ez. Mm. Bueno, bale. Hmm. Bia. Bueno, bai, bai, bai. Bai. Mm. Ta, bona, berre, eh, daude, alde zu bota ez da kama baina antzeko gauza bat, botatzen ze gainen eta kriston salto ematzen zu ez dakit noraino. Bide joku bada. Hombre, ja, ja, ja, fantasiasko dago, pero... E, gitazko bizitan joten zea jartzen zuna kama elastika, le das un bote ino te basaz dele infinito. Bebe, ma, da, elektronikoa bezala. Bebe, ez aki katxar. Vale, nido ka pentsatuta, zuk? Nigre. Vale, zuk? Fortnite. Nide ide. Mm. Vale. E, orain. E... Nola Uste gu... ba, nebazu, Fortnite-ek iraztea, jake ideideak iraztu asko. Ba, ez, es, oh. Zure zuretzako deide da, eta nire txako vale. Fortnite. Eh Vale, pues jartzen ditugu... Hombre, ba, a ver, ia da joko duk ez agarra pixkat zentzuriko la hemen irratien egitea. Ez? Ja. Ja, ez den pixka para matar el tiempo. Mm. Bueno, ba, nahi zu Baina, jere txigala honen pate. Bai. Egite gu... Ajun jartzen musika... Eta esaten... E, zein den. Dela, bat ez. Eta berez gustatzen zegun, o... Nola? Nola? Osa, imajatu jartzen eta besti bat, bale? Bai. Ma, en... lehen erabak ditugunak. Bai, imajatu eta era... Vale. Ezke Pablo pablori gehiago hartzeko. Hmm. Em, jartzen imajatu da besti bat. E, lehenagokoa. Bai terbutalina compostela. Bai. Vale, pues ade, bai, e, neri gustan zaite jatu batetikan 10rera 8 bat, vale? Hmm. Ta, vale, pues sola me jatu, se me gustan ze edo. igual película que libro aquí, ¿no? Libro una, pues película Zeba, Se me ni película que bakizkit, pero libro ez, es, es que ira kurtzen bastante motel liburu bat. Tenia yeah. guatzen titula, zeren asko serenas con hmm. Pero no hay bugatu, bugado, se va ba, neukan saga guztia ta pues bueno. Ta boi, hasi. Dragoi horren aera gu, no? No, hori bai, pero hor familia, bueno, ama ilargitanik irakurtzen dugu, ze ba, bon, irugok nahi genuen entzun, eta irakurtze gora. E, no, ez eh, zen, ze... Hori zoan, e, dela, eta dela liburu, bale? Unos e? totxos. Bakoitza, lehenengoa dira lareun horri, bigarna seireun, gutxi bueno, bera. Ja, baina, irugarrena dira, e, zortzireun, ez bosteun horrela, e, eta laugarna jaia zortzireun. Ja. Yeah. Karo, ez da zu, bale, baina el senyor losanioz iruak dira mila. Ja, pero dia iru, eta hau dia Dale. lau bakoitzak hasi dire bosteun baino gehiago, basikamente. Yeah. Orduan, denera dituzu bin mila horri edola. Hmm. E, Zerto zi, Juan? Doa, de... Que eragon... Bueno, eh? Bai, dago... Eh, ez, txin, eragon da gente. Mm. E, duela urteak, e, eh, alagaxiako leku lur batean. Zer da alagaxia? Alagaxia da mundua, bale? Bueno, ah, bale, bale. Lur hori, bale? Planeta. Ez, lurra hobesan desango nuke, ba, planeta besti izan badauka. Esango nuke, eh? Alagaxia esango nuke dela erresuma. Mm. Eta, baina ditu nere dudak. Yeah. Eta, orduan, pues, e, egon zen guda bat elfak eta eren sugen artean, bale? Bai. Eta bakea egoteko beraien artean egin zutena da jineteak sortu zirela. Elfoetatikan bat aukeratu izaten zen, ez da batero, eta eren sugetako bat eta egiten e, nahi sugak ez. Eta ziren e, montura, vale? Tordun, zen como una secta basicamente, vale? <laughs> Zirela, los jinetes e, elfo batzuk eta sus dragoncitos, vale? Yeah. Tordun, bereak babesten zuten pakea, vale? Zerbara zen, eren zugen arrazatik plan norbaitek atakatzen du norbaita, da pum ordun orduan bereak babestut eta bereak dira lalei eta horrela bale ja yeah. e, zela bi arrazen gaitik baina gero pertsonak iritsi ziren edo ordun pertsonak erasi ziren sartzen egin esa sekta bale yeah. baina pertsonetako bat bihurtu zen pixkat txorua bale bueno, <laughs> bote, boterea aizun, dola eta hasi zen jendea hiltzen bueno, mitiko bai, mitiko e, hasi zen jendea hiltzen hiltzitu mundu guzti hiltzun bale Guztu guztia Ez, eh, todo es de esa secta, ¿vale? Ah, vale, o sea, vale. Eh, eren zuken arraza guztiak exterminatu yeah. egin zuen. Ez zagalitzen ez da bat. Bizera onduzun berea? Bai? Eta... No, zen, no. Diablo de Tasmania. No. Ose eh, raza hola berezi bat, en plan babado. Ez, zeren bat, ah, da beltza hola erraldo ja. ja. <laughs> <laughs> bueno, eh, eta gero lau eren zuge gehiago edo, baina juntziela denborarekin hiltzen eta bakarrik berea gaitu zen. Hmm. Eh, Eta, e, eh, bon, posola, gorte ziren, eta jende izkutatu zen. Baina, eunda piku urte beran dugu, e, arrautz bat, lortu zela berreskuratzea, e, borroka baten gaitikan, teletransportatu zen ezakin norainon bale? Hmm. Eta, e, eragon, gazte bueno, bat, Bueno, Eragon gazte bat, ama bost urteko ama lau gutxi gora bera, bai. eizatzen zegoela mendian, mm. e, pues, bat justo, izateko zuen afaltzeko e, esto orain bat, eramateko familiari mm. pues lerketa bat egoten da orain egiten zaio eta azaltza como krater bat edo eta hor dago e, esto e, arrautza. hori da mm. Orduan hartzen du arrautza, bera uste du berez dela arri bitxi bat, vale, que puede mm. valer mucho dinero. Orduan gordetzen du, gero saiatzen da e, merkatu batekoei saltzen dola, hmm? ez dute dela huekoa, horrez daki oso ondo zer den, eta la, pues, gordetzen du, irekitzen da, rautza, hmm? E, eren sugea, ateratzen da, dela emea, Bai? Safira ditzen dio, eta bueno, azten dira, beraien aventurita, eta joaten hortikan, erresumatikan, gaiztuak nahi dute hil, torrel, eta pues, bueno, hmm. bai? Ta helburua da, bera, bukaeran, egin behar da irabazi, pues, a Galbatorix, dela el tio hil mm beste guztiak eta hilbardio berak pues pakea berriro bueltatzeko. Mm -hmm. Eta pues bueno, ahí ves Galbatorix jain txorua, que hasi da bere jendea bertan hiltze. O sea, yeah. merkatariak eh askatu ditu adiz pizti batzuk uretan joateko hiltzen jende guztia doanea itxasetika. Mm -hmm. Vale? todo. Eh? Qué positibo todo. Bai, bai, bai. Edo mm, adibidez eh hasten da pues daude gozatzuk dira eh, esto, sombra de itzala, ¿Mm? dela, eh, majat, pertson bat, ¿vale? Bai. Pues, eh, astenez ez konjuratzen eh, sorginkeri batzu, bai. eta espirituak komo berpizten. Bai. Orduan, nik ez baukat indar magia hori mantentzeko, ¿Mm? niri irabaztiat eta niri gorputz barruan sartzen zezkit. Bai. Eta niri kontrolatzen diraten. ¿Mm? Vale, gauza horiek, bitxo horiek, itzala ditzen direna, ez pata bat sartzen duzu, eh, e, buruan, e, hankan, hola, lo que sea, desagertu egiten da. Hmm. Hiltzen da temporalki aldesan. E, eh, baina denbora gutxira berriro azaltza da, bueno, depende bai nun sartu ez duen. Yeah. Baina bihotzen sartzen bezu, hilitan da definitivamente. Hmm. Ordo, plan, edo zer sartzen bai ozu, o plan, bai, arkatz bai bat sartzen mm. o... Osea, solidoa da. Bai, hombre, bai da solidoa. gorputza. Ah, vale, vale. Osea, saiatzen ez, sartzen... E, e, esku batei hola haitzen diozu eta pasit, ez du pasatzen. Ez da pasatzen. Bale, bale, bale. Osa, sartu gara ez pata bat, hola yeah, bai yeah. bat, hola, que sea. Da, narkatz bat. Narkatz bat atrabesatzen mogu gorputz bat, bai. Vale, vale. Gaur punta ateratzen narkatzari. Yeah. <laughs> e, mo, eta pues azten da dibez horrelakoak sortzen, pues, jende hmm. hiltzeko, mm. horrela, eta pues, hola. Eta gero daude bitxo batzuk, dila los urgalos. E, eh, ah, bai, hortik. Bai. Bai, bai. E, urgalo bat, e, pues, gutxe gara bera da, metro bat elaro gehi, bi metro eta berrogeita mar artekoa. -hmm. e, dela, berzien pertsonak, baino transformatuta hola gauza historia baten gaitikan. Ja, yeah. zertan. E, e, Ba, ema, eskribitu duz. Bai, dira, e, pues, neurri hortakoak, bai. altuak, indar adarrak dituzte ba, buruan. Ba, pertsoni txura daute. Bai, pero adarrekin buruan, Ja, oi, esan dezu, bai, baina esan ez bai, zer da, eh, en plan, txakur, arpegi Ez, ez, daukate pertson pertsoni txura, baina darrak dituzte buruan, eta ja, bastan dindartxoak, pues, hauntzarenak, ez, ah, eh, bai, hauntzarenak uste dela, hauek. Hmm. no, karnero uste dela. Motero de No, bai, en plan, bai. de... Borro Bai, eta ero de los karneros, urga los karneros, dira, como bere egin borro kalario berenak, dira, pixka altua gokoetala, eta, eh? bueno, itxura daukate, baina. Baina gero de los cool, urga lo cool, Dela, mm. besta razoa dila, beltz beltzak. Cool, eh, cool. Guai en inglés. e, bueno. Eta Stay cool, bro. Eta hauek neurtzute lau metro kualtura. Yeah. Vale? Itxuraz, ya... NBA, nesei, uh, ukurritu sartzea. Ez, ez egin ukurritu sartzea. <laughs> Pena. E, zeba, hau den lau metro, eta itxuraz bestela diabernia. Ja. Yeah. E, baina hauek, eta hukaten indarra, que eh, askotan borrogatzu eta puñetazos, era ba, erasotzen dira horbaitek hartzu dute eta erditik amoztu dute eta jan ditute. Ja. Vale. Bai. Hmm. bueno. A ver, que jendeari le sakan 2 metros y pico. Ja, hombre, lau normal normalean jendeak que 2 m ama, ez da gehizun bat izan da altuena, orduan lau metro gaba da. Bai, bueno, eta hemen ere ez dira oso altuak, hemen gehienak dira metro laro gehi baino bajo. Ja, jendea normalean, bueno, a ver, ez da ere, pero... Ja, bueno, eh, a ver... Ja, bai que ah, ni ez eta dibe zulertzen honekin batera e, e, bueno, nik medikurazkeneko aldo zegoen nintzena hmm? e, izan zela iraian hmm? neurtu zeaten, pixatu zeaten dola emanun eh? e? berrogeita zei kilo, bai. Eta neurtzen nula berrogeita Bai, bai. Eta neurtzen nula metro bat berrogeita masikasia mazazpi hmm. Ez dut Ezerra, ¿vale? Eh. No estik. Eh? Ah, bueno, eh, neur pixua pixkita bat, baina, bueno, neurtu yeah. ez nahez ezerran ditu bi mila yeah, hogeita batetikan. Joder. Bukaera. La hostia. Bai, asko. E, ez bi mila hogeita bat arte nintzela mazalto ketu. e, Vale, eh, bueno, orduan, ez medikuak negolen mm. la estatura media. Ya. Yeah. Ikusten ditu nire rugbiko taldekideakoak. Vale. Bai zure ikusten dizut, eskedenak ateratzen dizkira zute kasi hogei zentimetro. Hmm. Hogei hmm. kilo, da horrela. Eta esaten dut, menu de estatura, no? Eh... Zagun hau aktualizatu inbarko zera. bueno, a ver, igual ez baino nik ezagutzeten mundu guztian era adinekoa. Hmm? E... Mo, zu... Eh, eh, nahi, mo, altu goza. Enai? Bai. Ez, ni baino altu da. Bai? Neurtzen du metro bat irurogeita bi horrela. Ah, ah egia, egia, egia, egia. Ez hau zuten mundu guztia pixuz, bueno, e, baten bat... Niko geita iru maio kilo gehiago atazki zaizkizut. Bai, bueno, zain, baina ez pixuz, eh, nahi, posta, ni, antzeko dela. Ja, hombre, ez dago un Pero, puto palo. Pues hori, eh, <laughs> baina, bueno, pixuz, pues vale, alde terrazonatu. Igual en este en la media, aunque pixkat ez zaito ni horri Yeah, yeah. Pero bueno, alturas ez zerretkan mundu guzti ezagutzen da nera dinekoa, da nire baino altugo, excepto bat, Peru, eh, guztirikoa. Peru izan ezik. Bai, eh, dela, eh, ni baino pixka bajugo igual. Aunque igual yeah. da nire, sale, eh, igual incluso ateratzea. Hmm. Eh, baina hori, bestelak gehienek atratze azute amarme, centímetro. Teni, esa, medikoak esan zean en la estatura media. Vale? <laughs> bai, bai, oso ondo. Ze urteetan izan zen azkeneko yeah. aldi aktualizatu zen yeah. hau. Ya san, es que berriz. Se va, vale, hau los años 50, pues bueno. Es... Nada, restaré, estaré. Se. Sí. Ya, bai, pero, joe, no sé. Bueno, eh... eh esto eh, la estatura eh, media zaki ze zen pero erdiaroa baino pizkalen hago esa onu que se la ahí está historiador <laughs> bueno se la eh, ni altura se en el du bai. batena mhm. no la zen <laughs> le es un colado sacándole 20 centímetros bueno ¡Tau gigante! <laughs> normal, e, este, Euskal Herriko hori noletzen zen, ezak ez erraldoia. Nungu eh. erraldoia? Zen, ah. antxeko erraldoia, o... Pute, Bai, olako zerbait. Bueno, Bue, zitula bi metro eta bai, zerbait, ez zen bai. osaltua Este, bueno, a ver. Bai, pero bueno, pero claro, esa kontratzen za. metro eta zerbait ez da gutxi, bai, eh? baina kontratzen za dibez, eh, Pabloren izeba bat, hmm? neurtzen du metro bat berrogeita zerbait. Neri iristen zait gutxi gora bera lepotikan. Ja, eta nik metro bat iruita mala. Bai, ba, bueno, ba. Zetet, claro, jo, eh? zuretzat igual ez dain altua, no? Que te saquen 40 cm, bai. Hombre, altua da. Osa, ja, bai, bai. Altua da, pero adibidez nik ezagutzet gazteneko baten aita bai. eh, neurtzen du metro bat laro gehieta, mar. Hmm. Claro. E, altua da, bai. Pero bueno, baina, claro, izaten bazera, e, metro bat berrogeita pikokoa, Claro, ni hogeita sei sentimetro atera zein dizkit. Claro, zuri hogeita sei sentimetro bai. atera. Baina gero, e, zu baino ba, hogeita sei sentimetro gutxi izan, jaidea berro hogeita amabi. Mm-hmm. Claro, orduan, ja orduan, tamaino gehiago dago. Ja, yeah, ja. Yeah. Pues hori. Mo, mabi, sentimetro. Bueno, pues eh, nabaitzen direla. Eta mabi sentimetro. Bai, bai. Ah, eta gero ez daki dakizuten. Mm. igual. Eh, jakin un gutxi. Ya que le nos sigan itzaiten del señor Rosan y esto la. Orkoak. O sea, bai, es nada te explica tú, da ari esaten hor hau edo holako bezela, eh? Es ahí da orko especias. Eh, ahí ba, hambre, claro, claro, claro. Ahí. Eh, es que igual gaizki ulertu. Vale, vale. Orko arraza. Eh, pelikuletan ikusten bazu. Bai, ja, mm, mierda, zola, txiki, txiki. Bai, no, aparte de ser unos mierdas, ikusten duzu, tebiltzen dago bezala. Vale. Pero... Como, pixka kurbatu. Eh? Bai, pero horko arraza bat dago. Bai. E, Moriakoa. Hankak, mm, ah. uste baietz, alderantziz dituztela. Ose, nola gu plegatzitugun belaunak aurreraka? Bai. Berek atzeraka plegatzen dituzte. Ja, yeah. Hm. ja. Yeah. Zer dazte atzerak O sea, la aplicación. Michael Jackson. O sea, se ha realizado. Ya, bueno, su rack va a estar muy bate. usted? Vale, bueno, a ver. Ya, ya, ya. Ve, ve, ve, ve. Ahí es, va, según en su ezakit eh, podcast batean, hola. Eh, batek ezautzen zula tipo bat, ba, e hartzen zitula txoria, kaletik, zaurituak taula, eta sendatu iten zituzte. Da, ebin izurra jartzen zitu beste mue bat, eh? Ba, ez, ez. Ba, zegoela bat, e, e, tipoa junzienian etxe horretara, e, zendatu zituzten txoriak, bai. ba, zegoela bat, e, dituziola. dituziola. Zeba, zakan, claro, txuriega kate, hola, hankak atxaka bezala, o aurreaka. Atxaka, mm. ez, bera ustez? Bai, atxaka. Bai, Ma, Hori da... <laughs> Eh? Hori da horko bezala. Hori gauza da, zakala gaizki. Baina, sendatu zionian, jarri ziola aurreraka. Eta horban zakan hanka bat atxaka, eta bestia aurreraka. Puta madre. Hordu hm. nola ibiltzen da? Pues, ya. Ja hanka bat aurrera juten. Alderaka, aldera, aldera. E, eta zuze bat zure alderaka mugitzen? Eske jarri zaten operazio batean <laughs> hanka bat ola. Eta pues, bueno. Hmm. E, eh, horrekin gotun ez txiste batera. Zela... E... Ia zazpiak eta hilu, eh? Ba, bueno, zote txistata, nega, bukatzen. Ba, abesti bat jartzegun eri eta. Ba. E, zela, e, esan dura gutxe hemen usteet. E, están en el sitio de partos, ¿vale? ¿Vale? Eta nace ¿Mm? un niño, ¿vale? Hmm. Eh, y iban a ser gemelos. Eh, el este el médico, usted de la medicua. ¿Vale? Eh, es aquí dicen concreto Ya, ya. Eta eh, pues se le empieza a pegar azotitos pequeños ahí, que llore. Eta eh, es una esnegar regiten hartzen du tabla bat, emati pedazo hostia bat. Ah, bai, bai, negar, eta negar, eta negar, eta Orduan, e, jartzen da itxoiten bestera, eta... E, Hoi kontatu el, bai, eh? Bai, Azten da itxoiten, itxoiten, itxoiten, bi ordu pasatzen eta, boa, jesaten du tipoak. Ba, jo jame goi, que... Nervioso jartzen da. Bai, bai, ordu hori ordiri. Da, akeste ya no viene. Jaiotzen da, osea, orduan, juten dena, bapaten, ateratzen du burutxoa beste aurrak eta du. ¿Ya has leído el hijo puta de la pala? <laughs> No me nada. <laughs> Bo, jartzen dugu abestia eta... Bai, ja, jartzen dugu abestia. Bai, agurtzen geha, jartzen bai. guzure abestia eta... Ja, Listo. Definito. Bai. Ba, bueno, hau izan da gaurkoz. Bai, pixkat, ez ezberdina. Bai, Oso asko itzein dugu. Asko itzein asiran ez genekin zer esan. Ja. Yeah eta gero bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla eh dago irratxe bat charletas, no? Gogon marco baina nor. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bueno. Bueno. Urrengo astea ez bi aste barru arte, ez? Bai, no? Ba, bes, bueltatzen ganan ikust entzutera, barkatu, ikustea ez entzutera. Ja guk jolastu izan dugu Gipuz, osea, Euskadiko. Euskadiko ligan. Tashagurna era básico que nula. Hmm. Bueno, bueno, bueno, a ver, que se ¿eh? Nunca se sabe. Pero bueno. Hola. Bueno, pues pues este Barru. Bye. Che, ¿Eh? ah, bye. Eh, Eminem Metalogic Homicide. Hostia, homicide, eh. <laughs> bueno. Agur. Agur. Se, ¿Se? Oh, yeah. Hmm. Eh, Gazteizikoa bai, bai. matxakatzeko, porque nire zen justu iruditzen, eh? Liga, Euskadiko ligan egotea, gipuzkoako handa bera. Yeah. Oso gaizki, eh? Eh? Ze gazteiz da iriburua? Hauzten un bilbo zela? Arabakoa? Euskadiko kapitala. Ah. Osea, iriburua, euskadiko iriburua. Ah, bale, bai, oso ondo, Ah, ja, ja, bai, bai. Mm -hmm. Jo, baina, nioztenen bilbo zela. Bueno, Ezo, eh, ida, arabakoa. Ah. Euskal Herrikoa iruña, ez? Eh... Ze? Oida? Bai. Bai, ba, oi. Esan, Bastei. euskadikoa. Bastei, bai. Ja, baina ni uste nun zela Bilbo. Ah, ez, ez, ez. Bueno. Bilbo da <laughs> baita. Bai. Ja. ja, urela, bai, bai. Galizian ta... Bueno. Bueno. Agur. Agur. Son, you know why you the greatest alive? Why, Dad? because you came out of my balls, nigga. <laughs> Fuck rap, bustin' like an addict with a semi-automatic Who done had it and he ready for anybody to buck back Hold on, catch a vibe, ain't no way in hell we leaving nobody alive Even suicide, no fuck that Bobby feeling villainous, he killing us I'm coming for your man and his lady and even a baby I'm feeling like I'm chicken, chicken, chicken, slim shady with rabies I'm pulling at the mouth, ain't nobody taking me out Every single rapper in the industry, yeah, they know what I'm about And I dare you to test me, cause not a single one of you motherfuckers impressed me And maybe that's a little bit of an exaggeration But I'm full of innovation and I'm tired of all of this high school He's cool, he's not rap shit can a single one of you motherfuckers even rap shit? No, this ain't a diss to the game, it's a gas to the flame. Nowadays, everybody saying the same shit's lame. Like I'm on to the flame, I'm a real man and killing. Are you feeling lyricism when I'm spilling it, I'm feeling myself? Yeah, yeah, Bobby Bull, he been feeling himself. Man's murder like this can't be good for my health. When I rap like this, do I sound like shit? Well, it don't really matter cause I'm killing this shit. Yeah, I'm killing this shit. Oh, yeah, oh, yeah, I'm killing this shit. Bobby, how many times you been killing this shit? Find another rhyme, goddamn, nigga shit. Fuck rap, bustle like an addict with a semi automatic. Who done had it and he ready for anybody to buck back? Go to catch a vibe, ain't no way in hell we leaving nobody alive. Even so, much slide, no fuck that. Bobby feeling villainous, he killing us. I'm coming for your man and his lady, and even a baby. I'm feeling like I'm chicken, chicken, chicken, chicken, chicken them shady. There's nowhere to hide. We call this shit genocide. Hit them with that do doop, then they die. We gon' leave them crucified. We call this shit genocide. I got bitches, I got hoes, I got rare designer clothes. No, we ain't fucking with that. Yeah, there's a time and a place, but if you ain't coming with the illest of raps, call it yourself the greatest alive, then you don't deserve to do that. No, no, oh, no, no, please do not do that. You gon' get smacked. You gon' make Bobby attack. You gon' make Bobby boy snap. You gon' make Bobby boy snap. Bobby boy fuck rap. Bustle like an addict with a semi-automatic who done had it and he ready for anybody to buck back. Go to catch a vibe. Ain't no way in hell we leaving nobody alive, even suicide, no fuck that. Bobby feeling villainous, he killing us. I'm coming for your man and his lady, and even a baby. I'm feeling like I'm chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, slim shady. Chicken, chicken, chicken, chicken, chicken. Like Jay Z, jiggers up, you fuckers who didn't write anything are getting washed. Chicken, chicken, chicken. Like bathing, young Hova. I know hitters like Yankees, gun toters, the pull triggers like crazy. Unloading, leave you shot up in your rover, your body goes limping, slumps over like A Rod in a month low, but he just homered. Hold up, I said Rover because now your Rover is red, like Red Rover, so you know what I meant. But I wrote over my opponents instead, making dog sounds. Cause I gotta keep breaking these bars down. I'll go slow for the speds. But when I go, like the Doberman said, I still think the roof would go over your head. Beast mode, motherfuckers about to get hit with so many foul lines. You think I'm a free throw? Figured it was about time for people to eat crow. You about to get outrhymed. How could I be dethroned? I stay on my toes like the repo of behemoth and sheep clothes. From the east coast to the west, I'm the ethos and I'm the goat. Who the best? I don't gotta say a fucking thing though, cause I'm seasonal. But you don't wanna hear me spit the facts. Your shit is ass like a tailbone, and you're trapped in your cell phone alone. I'm a chicken scratch on my I don't wanna fucking listen to these spit your rap someone else wrote. Used to get beat up by the big kids, used to let the big kids steal my big wheel. And I wouldn't do shit but just sit still. Now money's not a big deal. I'm rich, I wipe my ass with six mil. Big bills like a platypus, the caterpillars coming to get the cannabis. I'm looking for the smoke but you motherfuckers are scattering, battering everything. And I've had it with the inadequate man. can see my dick is standing stiff as a mannequin. And I'm bringing the bandana back and the fucking habanic and the handkerchief. And I'm thinking of bringing the fucking fingerless gloves back and not giving a singular fuck like fuck rap. I sound like a fucking millionaire with a derringer with a hair trigger. About the bear hug it, fucking terrier, A Rick Flair dripping. Y'all couldn't hold a candle at a prayer vigil when I vent. They compare me to a fucking air duck. I'm about to bare knuckle it. Nah, fuck it. I'm gonna go upside your head with a Nantucket Africa fucking dab. Or the track is the blood I'm attracted. I'm attacking it. What Dracula? Fuck that shit. I'm up back with a thud. Man, stop.